Awit, Kabanata 68 Magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papaalisin. At kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Ngunit lahat magagalak, matutuwa ang matuwid, sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod, samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. Diyos, nang ang iyong mga lingkod samahan sa paglalakbay sa pagbagtas sa malawak na lupaing mga ilang. Ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganito ang nangyayari kapag ikay dumaratal. Maging ang bundok ng Sinai, nayanig din sa pagdating nang dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay, pinuspos. May utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaing karamihan. Ang balitang sinasabi nang dahil sa takot, mga harit hukbo nila'y tumatakas sa labanan. Kaya ang mga babae na ang nagparte ng samsam. Para silang kalapati nararamtan noong pilak. Parang gintong kumikinang kapag gumalaw yaong pakpak. Bakit mayroong sa kulungan ng tupa napasadlap? Mga haring nagsitakas pagsapit ng bundok Salmon, ang yelo ay pinapatak ni Yahweh sa dakong iyon. O kay laki niyong bundok, yaong bundok nitong Bashan, ito'y bundok na kay raming taluktok na tinataglay. Sa taluktok mong mataas, bakit kinukutya, wari yaong bundok na maliit, na ang Diyos ang pumili. Doon siya mananahan upang doon mamalagi. Ang kasamay libu-libong matitibay na sasakyan galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal at sa dakong matataas doon siya nagpupunta, umaahon siya roon, mga bihag ang kasama, kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nagaalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh na doon na tumitira. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad mga ulo ng kaaway ay babasagin ng Diyos kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang buktot. Si Yahweh ang nagsalita, Ibabalik ko sa iyo, kaaway na nasa Bashan, hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan, upang kayo'y magtampisaw sa dugo na bubuhos sa dugo nilang yaon, pati aso ay hihimod. Mamamasda ng marami ang lakad mong matagumpay, pagpasok ng Diyos kong hari sa may dako niyang banal. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulihan, sa gitna'y nagtatamburin ang babaeng karamihan. Ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama buong lahi ng Israel papurihan ninyo siya. Yaong lahi ni Benjamin, maliit may nangunguna, kasunod ay mga puno at pulutong nitong Huda, mga puno ng Zebulun at Neftali kasunod na. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong taha ng templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Pagwikhaan mo ang hayop, ang mailap na Ehipto, sabihan ang mga bansang parang torong may bisiro, hanggang sila ay sumuko maghandog ng pilak sa iyo. Ang lahat ng maibigin sa digma ay ikalat mo Mula roon sa Ehipto, mga sugo ay darating, ang Ethiopia daupalad na sa Diyos dadalangin. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, si Yahweh ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maritinig ang malakas niyang sigaw ipahayag ng bala na taglay niyang kalakasan, siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Iyang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuwaryo niyang banal, siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan.